krenuli sa braćom, sa komentarom, spomenuli smo samo dakle hutbetu al-hađa i taman krenuli sa govorom. Pa kažemo dakle, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. fala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, neke salavati salam na Muhammeda, salallahu alaihi wasalam, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. Otpočeli smo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć da komentarišemo dijelom lumatu al-i'tiqad ili iskra objeđenja kako su je braća naslovila od autora Muwaffaquddina ibn Imama ibn Qudama al-Maqdisija rahimahullahu ta'ala došli smo do njegovih e, riječi mausufun bima wasafa bihi nafsehu fi kitabihi l'azim wa ala lisani nabijihi al-kerim a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala opisan da ga opisujemo uh, onako kako je on sam sebe upisao u svojoj velikoj knjizi, čanstvenoj knjizi, dakle Kur'anu, i na jeziku svoga plemenitog poslanika, dakle Muhammeda, salallahu alaihi wa salame. Salallahu alaihi wa salame. Ovdje autor suštinski počinje da se bavi sa tematikom radi koje i napisao ovo svoje dijelo Lum'atu al-i'tiqad. Govori dakle o, počinje da govori o suštini tauhida al-asma'i was-sifat, Allahu dželle veala jednoće u njegovim imenima i svojstvima i spominje jedno od pravila ahlu sunnata wal jamaata, a to je opisivanje gospodara subhanahu wa ta'ala da opisujemo Allaha jalla wa ala onako kako je on sebe opisao u svojoj knjizi ili pak poslanik sallallahu alejhi wa salama u svom sunnetu ili pak poslanik sallallahu alejhi wa salama u svom sunnetu ovo je jedno od pravila ahlu sunnata wal džemata kada su u pitanju Allahova dželle ala svojstva. Allahova dželle ala svojstva. Mi ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'la pomoć uh, prije nego što pređemo na sljedeći dio knjige, da komentarišemo sljedeći dio knjige, spomenuti bitna pravila, opća generalna pravila ahlu sunnata wal džemata kada su u pitanju Allahova dželle ala imena i njegova i njegova svojstva. Spomenut ćemo inša Allahu ta'ala ono što je spomenuo šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala u komentaru upravo ovog dijela Lum'atu al-i'tiqada kada je zaslovio gdje je zaslovio zasebno poglavlje u kojem kaže qawaidun hamma fil asma'i was sifat važna pravila po pitanju Allahovih dželle imena i njegovi i njegovi svojstava važna pravila po pitanju Allahova dželle ve ala, Allahovi dželle ve ala imena i njegovi i njegovi svojstava. Pa je zatim najprije govorio Allahovim dželle ve ala imenima, te je spomenuo prvo pravilo, a to je fil wajibi nahwan nususi alkitab wa sunna fi fi asma'illahi wa sifati. O obavezi naspram šerijatskih tekstova iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su u pitanju Allahova imena i njegova svojstva i njegova svojstva pa kaže rahimeullahu taala da je obaveza spram šerijatskih tekstova iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se njihova značenja ostave u njihovoj spoljašnjosti u njihovoj spoljašnjosti bez ikakvog mijenjanja jer je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an na jasnom arapskom jeziku svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, a i poslanik sallallahu alaihi wa sallame je govorio jasnim arapskim jezikom. Stoga je obaveza ostaviti ova značenja Allahova dželle vala govora kao i govora poslanika sallallahu alaihi wa sallame na onu spoljašnjost na koju ukazuje arapski arapski jezik. A mijenjanjem tih značenja predstavlja iz njihove dakle spoljašnjosti predstavlja govor o Allahu dželle veala bez znanja a to je upravo stvar koju je zabranio gospodar subhanahu ve taala riječima wala takhfu ma laysa laka bihi ilm i nemoj govoriti o onome o čemu nemaš znanja kao i riječi uzvišenog kul inna ma harrama rabbi al fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana وأن تقولوا على الله ma la ta'lamun Gospodar Jalla wa'ala spomine stvari koje je zabranio pa kaže reci doista je moj gospodar zabranio razvrat i javni i tajni i grijehe i bespravno nasile i da Allahu činite širk za što on nikakva dokaza nije objavio i da o Allahu govorite bez znanja dakle šahid ili dokaz je ovim zadnjim e, u ovom zadnjem dijelu ajeta a to je zabranjeno govora o gospodaru subhanahu wa ta'ala bez znanja. Bez, dakle, znanja. Zatim, nakon toga, sljedeće pravilo koje šejih rahimahullahu ta'ala spominje kada su pitanju Allahova jalla wa'ala imena, a to je Asma'ullahi kulluha husna. A to je da su Allahova jalla wa'ala i sva Allahova jalla wa'ala imena lijepa i na vrhuncu lepote. Baliga fil husni gajate Da ona, dakle, po pitanju lepote dostižu, dostižu vrhunac. To zbog toga što ona obuhvataju potpuna svojstva u kojima nema nikakvih manjkavosti. U kojima nema nikakve manjkavosti. I kao što kaže gospodar Žele Wa'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا a Allahu pripadaju lijepa imena. Te smo spomenuli na prošlom predavanju da se ovaj ajet u ovoj formi ولله الأسماء الحسنى spomnju Allahove i Jelle u Ala knjizi na četiri na četiri mjesta da se ovaj ajet spomnje dakle Allahove i Jelle u Ala knjizi u, na četiri na četiri mjesta zatim nakon toga sljedeće pravilo koje je šejh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala spomenuo kada su u pitanju Allahova Jelle u Ala imena a to je Esma'ullahi gajr mahsura bi adedin muajjen da Allahova dželle vala imena nisu ograničena određenim brojem. Allahova dželle vala imena nisu ograničena na određeni na određeni broj. To zbog toga što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u poznatom hadisu koji bilježi imam Ahmed rahimehullahu taala od Abdullaha ibn Mas'uda, a hadis je vjerodostojan, takvim ga je ocjenio Hafiz ibn Qayyim rahimehullahu taala, takođe Šejh Albani i drugi. a u hadisu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao poučavajući dovim As'aluke Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmi l'gajbi indak an أن تجعل وما وما أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخر الحديث بس هذا كرايا hadisa Dakle, hadis, ovo, ovo što smo spomenuli, jeste dio hadisa u kojem poslanik sallallahu s.a.v. kaže Gospodaru moj, Allahu moj, molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao ili pak objavio u svojoj knjizi ili pak poučio nekog od svojih stvorenja au istathrta bihi fi ilmi l'gajbi indek ili ga pak sačuvao u znanju gajba kod sebe. I ovdje ovaj šahid ovdje ovaj dokaz, a to je da Allahova dželle vala imena nisu ograničena određenim brojem zbog toga što nas poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavještava o imenima koje Allah subhanahu wa taala sačuvao u znanju gajba kod sebe, u znanju gajba kod sebe. Takođe u podužem hadisu, hadisu šefata, stoji da će Allah, da, da će Allah subhanahu wa ta'ala dati poslaniku sallallahu alayhi wa sallame, nadahnuti ga, da ga hvali i veliča na način na, koji poslan, na koj, koji poslaniku sallallahu alayhi wa sallame nije dat na ovom, na ovom dakle dunjaluku. S druge strane, pa kriči poslanika sallallahu alayhi wa sallame u hadisu koji bileži imam Buhari rahimahullahu ta'ala a u kojem stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao inna lillahi tisaten wa tisa'in asman man ahsaha dehalel dženne doista Allah jalla wa ala posjeduje 99 imena onaj ko radi njihov ihsa dakle ovo, ovo riječ smo ostavili na arapskom jeziku al ihsa spomenuli smo u arapskom jeziku zato što po pitanju njenog značenja postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li se odnosi na nabrajanjem, smisla čovjek nabroji ova Allahova dželja vala imena ili se pak cilja da pored toga nabroji da dovi Allahu dželja vala ovim imenima i da radi po onome što može raditi od ovih imena. Pa tako ako je Allahovi dželja vala imena Ar-Rahim, milostiv da bude milostiv. Ako je da kod Allahovih imena Al-Hakim, da bude i on Hakim, da bude da posjeduje mudrost i tako dalje, i tako dalje. E, reko, što se tiče ovog hadisa ovaj ukazuje na ograničavanje Allahovih dželjavala imena. Jer u hadisu ne stoji da Allah nema drugih imena mimo ovih. U hadisu ne stoji Allah ima samo ova imena. Ve stoji da Allah dželjavala ima 99 imena, a odlika ovih 99 imena jeste u tome što onaj ko uradi njihov ihsa, shodno razilaženju učenjaka koje smo spomenuli, da će takav ući u džennet primjer ovih riječi poslanika sallallahu alejhi ve wasallam jeste kao što kaže šejh navodeći primjer kao kada bi čovjek rekao imam 100 dirhema koje sam pripremio za sadaku ove riječi čovjeka imam 100 dirhema koje sam pripremio za sadaku ne znače ograničavanje one ne znači da čovjek nema drugog imetka mimo ovih 100 dirhema, ali nas on ovdje obavještava ovih 100 dirhema čija je svrha ili namjena udjeljivanje sadake. Tako i ovdje u ovom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas obavještava o Allahovi dželle vala 99 imena čija je se vrijednost ogleda u tome što onaj koji bude koji ko bude uradio njihov ihsa zaslužuje ulazak u džennet gospodara subhanahu wa subhanahu wa ta'ala zatim nakon toga sljedeće pravilo a to je esmaullahi la tathbutu bil akli wa innama tathbutu bil shar'i wa innama tathbutu bil shar'i a to je da su Allahova džel da, da se Allahova džela vala svojstva ne potvrđuju razumom već se potvrđuju šerijatom već se pritvrđuju šerijatom. Ili, kako kažu učenjaci, Al-asma i wasifat, Allahova imena i svojstva su teukifije. Teukifije. Šta znači ova riječ teukifije? Ona dolazi od glagola waqafe, jakifu, što znači stati. Ili drugim riječima, zastajemo, zaustavljamo se na Allahumu dželjavu ala knjigu i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa ono što je došlo u Allahovoj dželjavala knjizi ili sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallame, to potvrđujemo, a ono što se negira u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, to negiramo. Dakle, zaustavljamo se kod pripisivanja imena i svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala kod Allahove dželjavala knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame. I zadnje pravilo koje šejh Al-Uthaymin rahimehullahu ta'ala spomenuo po pitanju Allahovi dželle vale imena a to je kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala zati llahi wa ala sifati allati tadamman tadammanaha wa ala al-athar al-mutarattabi alayhi in kana mutaaddiyan svako ime od Allahovi dželle vale imena ukazuje na Allahov dželle ve ala zat, na Allahov dželle ve ala biće. Wa ala sifati lati tadammanaha. A takođe i na svojstvo koje obuhvata. Takođe i na svojstvo koje obuhvata. Ili drugim riječima svako ime ono ujedno obuhvata i svojstvo gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa tako ako kažemo, mislim da smo ovo možda ispomenuli na prošlom predavanju, a to je da je poglavlje Allahovi dželle ve alam svojstava opširnije od Allahovi dželjavala imena ili drugim riječima da je da su imena uža dakle u odnosu na Allahova dželjavala svojstva to zbog toga što i svakog imena vadimo ujedno i svojstvo a ne vadimo iz svakog svojstva Allahovo dželjavala ime ne vadimo iz svakog svojstva Allahovo dželjavala ime pa tako primjer radim ako je od Allahovi dželile u ala imena El Alim, onaj koji sve zna, automatski iz ovog imena proizilazi sifet ilma, svojstvo znanja. Ako kažemo da je gospodar dželile u ala Ar-Rahim, milostivi, iz ovog, iz ovog imena automatski proizilazi svojstvo rahmeta, milosti. Ako kažemo da je gospodar dželile u ala es onaj koji sve čuje, iz ovoga automatski proizilazi svojstvo sama sluha i tako dalje i tako dalje da ne nabrajamo ali situacija nije kada su u pitanju Allahova dželle vala svojstva iz njih ne proizilazi Allahovo dželle vala ime pa tako primjer radi gospodar dželle vala govoreći o svom svojstvu istivaa o, o kome će inshallah taala biti riječ kaže Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa milostivi koji se nad aršom uzvisio. Dakle, Allahovo dželja vala svojstvo jeste el istiva. Ali iz ovoga svojstva ne vadimo Allahovo dželja vala ime el mustevi. Ne kažemo da je od Allahovih dželja valja imena el mustevi onaj koji se uzdiže. Onaj koji se, onaj koji se uzdiže. Vođa rabbuke i doći će tvoj gospodar. Ne vadimo iz ovog svojstva gospodara Đelevala, svojstva dolaska, ne vadimo Allahovo dželle vala ime el đai Znači, to je neispravno. Stoga, kada je u pitanju poglavlja As-sifata, ono je obširnije za razliku od poglavlja, poglavlja Allahovog Đelevala imena i kao što rekao smo, i svakog Allahovog Đelevala imena ujedno proizilazi svojstvo, a ne proizilazi i svako svojstvo gospodara Đelevala ujedno i, ujedno i ime. Ovo su otprilike najvažnija pravila kada su u pitanju Allahova dželle vala imena, a koja je spomenuo Šejh Muhammed ibn Salih al-Uthaymin rahimehullahu ta'ala. Prelazimo nakon toga na pravila koja je Šejh rahimehullahu ta'ala spomenuo kada su u pitanju Allahova dželle vala svojstva. Kada su u pitanju Allahova dželle vala svojstva. Pa kaže najprije prvo pravilo, a to je sifatullahi kulluha عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه الله جل وعلا إمنا su sva uzvišena i sva su potpuna u njima nema naksa, nema manjkavosti na bilo koji način njegova svojstva ne obuhvataju manjkavost na bilo koji, na bilo koji način poput el hayata, el ilma, života, znanja, kudreta, moći, sema, sluha, basara, vida i tako dalje i tako dalje. Sve su dakle ovo Allahova dželle ve ala svojstva potpunosti u kojima nema nikakve nikakve manjkavosti. Pa ako primjer radi uzmem uzmemo Allahovo subhanahu wa taala svojstvo hayata, svojstvo života. To je dakle život koji je potpun kojem nije prethodio nestanak, niti kojeg će zadesiti nestanak, već je on vječni, dakle živi, živi vječnim i živi vječnim, vječnim životom. Također kada je u pitanju el-ilm, to je svojstvo potpunosti koje ukazuje da mu nije prethodilo neznanje, niti ga pak može zadesiti neznanje i tako dalje, već je el-ilm, svojstvo ilma u njegovoj u njegovoj potpunosti i takav je primjer sa ostalim svojstvima gospodara Đelle Vala a cilj je da ukažemo da su sva njegova svojstva svojstva potpunosti i da u njima nema nikakve nikakve manjkavosti ako u određenom Allahovom Đelle Vala svojstvu ima određene ima potpunosti sa jedne strane a manjkavosti sa druge strane onda se neće generalno pripisivati Allahu subhanahu wa ta'ala, već će se napraviti tafsil, detaljno, detaljno pojašnjenje. Već se napraviti, će se napraviti, dakle, tafsil, detaljno pojašnjenje. Kao što je slučaj sa svojstvima mekra, svojstva e, mekra, kejda, hida, spletkarenje, dakle, obmane, elistihzaa, ismijavanja i toma, tome slična svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje o sebi u svojoj knjizi, ali ih ne spominje generalno, već ih ograničava. Već ih, dakle, ograničava. Primjer radi, kada gospodar Željavo Alam govori o svojstvu mekra, o svojstvu spletkarenja. Gospodar Željavo Alam o njemu ne govori generalno, već kaže وَيَمْ kuruna, وَيَمْ كُرُلَّا I oni isprave spletke, a i Allah spravi, pravi spletke. Dakle, vidimo da je ovdje ovo svojstvo spletkarenja spomenuto naspram spletkarenja nevjernika i tada ovo svojstvo biva svojstvo potpunosti kada se spletke prave dakle nevjernicima koji prave prave spletke innahum yakiduna kayda wa akidu kayda kaže takođe gospodar dželle oni prave spletke a ja pravim a ja pravim spletke zatim takođe kada spominje o kada govori o munaficima i o njihovom ismijavanju, gospodar Dželjavala nakon toga kaže Allahu je stehzi ubihim. Allah se ismijava sa njima. I tako dalje, i tako dalje. Tako da vidimo da ova Allahova Dželjavala svojstva nisu spomenuta generalno. Nije generalno poput svojstva El Alim, Es Samir, i tako dalje, i tako dalje. Već su spomenuta u ograničenom smislu u, dakle, kontekstu suprostavljanja onima koji prave spletke u kontekstu suprostavljanja onima koji obmanjuju, koji se ismijavaju i tako dalje i tako dalje. Pa kaže šejh rahimeullahu taala šejh Uthemin, ako ti bude rečeno da li ćemo Allaha dželle vala opisati mekrom spletkarenjem, nemoj reći da, a nemoj reći i ne, već kaži on spletkari onome ko to zaslužuje. Ili kada je u pitanju svojstvo za ismijavanja, reci, on se ismijava sa onim ko se ismijava Allahom, poslanikom ili njegovom vjerom, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, rezime ovoga jeste da ukoliko neodređeno svojstvo jeste svojstvo potpunosti s jedne strane, a svojstvo manjkavosti s druge strane, onda se ono pripisuje gospodaru Đelja u obliku u kojem je ono potpunost. U obliku u kojem je to svojstvo potpunost, a pojasnili smo kada dakle ova svojstva bivaju, bivaju svojstva potpunosti, kada dolaze naspram dakle oni koji kuju spletke, koji prave spletke, koji se ismijavaju i tako dalje i tako dalje. Zatim nakon toga kaže šejh rahimehullahu ta'ala sifatullahi tanqasimu ila kismein sifatullahi tanqasimu ila qismayn da nas braća na palu čuju dobro znači kod vas se čuje dobro samo sekund braće, pala je dakle za konekcija kod braća vama u Mežđidu, pa inša Allahu tala samo da uspostavimo ponovo konekciju sa njima. Na. Izgleda da je slava. jedino ako nije pala mreža kod njih. Hmm. Selam alejkum rahmatullah. Jel se čujemo, braćo? Aleikum selam, čujemo. Dobro. Znači kod vas je pala samo kameru da uključiš nam. Da. Da, pošto vamo se čujemo sa ovaj sa sa braćom, znači samo je kod vas pala konekcija. Taj. Dobro. Znači, rekao smo da je šejh nakon toga spomenuo sljedeće pravilo, a to je sifatullahi tenkasimu ila qismain. Da Allahu ajalla svojstva dijelimo na dva dijela da ih dijelimo na dva dijela ili na dvije grupe. Es e, subutije wa selbije. Ona koja potvrđujemo i ona koja negiramo. Ona koja potvrđujemo i ona koja negiramo. Thubutije, ona, ona koja potvrđujemo, ma esbeteha Allahu li nefsihi. To su ona koja Allah wa potvrdio sebi kel haja, wal ilm, wal kudra, poput života, znanja, dakle, kudreta, snage, i tako dalje, i tako dalje. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم a što se tiče oni koje negiramo to su ona svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala negirao sebi koje Allah subhanahu wa ta'ala negirao sebi dakle kada kažemo koje Allah jalla wa'ala negirao sebi ili u svojoj knjizi ili pak na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallame poput zulma ajza, nemoći, e, dakle e, nepravde nemoći, slabosti, e, s, e, obuzimanja, dakle, drijemeža, sna i tako dalje. Sve su ovo svojstva koje je gospodar Jelle Ala negirao. Vala javlimu rabbuke ahada. Primjer radi. Gospodar Jelle Ala nikome ne čini nepravdu. La ta'huduhu sinatu vala neum. Ne obuhvata ga niti drijemež, niti san. I tako dalje, i tako dalje. Stoga, ova svojstva koje Allah Jelle Ala negirao sebi, i mi isto tako negiramo i ne pripisujemo gospodaru subhanahu wa ta'ala jer su dakle to svojstva manjkavosti. Svako svojstvo koje Allah dželjavala negira o sebi ono je svojstvo manjkavosti. Ono je svojstvo manjkavosti. Također sljedeće pravilo a to je da asifat asubutije ova svojstva koja potvrđujemo gospodaru dželjavala dijelimo nakon toga ponovo na dvije grupe dijelimo ih na dvije grupe. Zatije wa fi'lije. Što se tiče sifatu zatije, ovih svojstava koje su zatije, to su ona svojstva kojima je Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek bio opisan. Od uvijek bio opisan. Lem jezel wa la jezalu. Bio je i još uvijek i dakle i bit uvijek opisan tim svojstvima. Kes sama'i wal basari poput sluha, vida, i tako dalje i tako dalje. A što se tiče sifata al-fi'lije, to su dakle njegova svojstva koja se vežu za Allahov dželle ve ala mešiet, za Allahovu volju. Pa ako bude htio, gospodar dželle ve ala ih radi, a ako ne bude htio, onda ih ne radi. Onda ih ne radi. Dakle ova svojstva se vežu za fi'l. Vežu se dakle za fi'l, za djelo, za radnju. Ako Allah dželle ve ala bude htio, on ih uradi. A ako ne, on ih dakle oni ne uradi poput kaže šejh Elistivaa uzdizanja nad aršom međi dolaska i tako dalje i tako dalje a možda nekada određeno svojstvo bude istovremeno i zatije i fi'lije kao na primjer svojstvo Allahovog dželle govora Allah subhanahu wa ta'ala je bio opisan ovim svojstvom, svojstvom govora i zato je s te strane ovo svojstvo zatije. A s druge strane, gospodar Đelevala govori kada hoće onome kome on hoće i tako dalje pa je stoga s ove strane ovo svojstvo fi'lije pa je stoga ovo dakle svojstvo s ove strane svojstvo ovo svojstvo dakle el fi'lije el fi'lije i ovo je dakle zadnje svojstvo koje je zadnje pravilo koje je šejh rahimehullahu ta'ala spomenuo kada su u pitanju Allahova dželle ve ala svojstva prethodio dakle govor o tome e, kod kada kada su pitanju Allahova dželle ve ala imena e, jer je to pravilo važilo važilo i za mena i za imena i za svojstva a to je da Allaha dželle ve ala opisujemo onako kako je on sebe opisao u svojoj knjizi i u sunnetu svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kao što kaže imam Ahmed rahimehullahu ta'ala na'budu Allaha bi sifatihi kama wasafa bihi nafsuhu obožavamo gospodara wa Ala njegovim svojstvima onako kako je on opisao sebe wala nata'adda al-qur'ana wal-hadith ina prelazimo Kur'an i hadith ne prelazimo Kur'an i hadith to jest ne prelazimo po pitanju Allahovih dželle Ala imena i svojstva ono što je došlo u Allahovoj knjizi i u sunnetu wa poslanika sallallahu alaihi sallam Ibn, al imam Abdul Aziz al-Kennani rahimahullahu ta'ala kaže doista je na svim ljudima da pritvrde Allahu ono što je on pripisao sebi da potvrde Allahu ono što je on potvrdio sebi i da negiraju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala negirao sebi wa yumsiku amma amsaka Allahu anhu a da se sustegnu od onoga od čega se sustegao gospodar Želevala, to jest ono što on nije nije spomenuo. Ono što on nije spomenuo. Također, imam al-Barbahari, rahimahullahu ta'ala, šerhu sunne, kaže ولا يتكلم ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه i ne govori se o gospodaru Đelle Vala osim na način na koji je opisao sebe u svojoj knjizi i ono što je poslanik sallallahu alaihi ve selleme pojasnio svojim pojasnio svojim ashabima zatim također kaže imam Es-Siđizi rahimahullahu ta'ala u svojoj risali li ahli Zubejd kada kaže وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات la tu'khadhu illa tawqifa a učenjaci su složni da se Allahova dželle vala imena ne potvrđuju osim tauqifen osim zaustavljajući se na Allahovoj dželle vala knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sellem također imam Abdul Bar ibn Abdul Bar rahimehullahu taala u tamhidu kaže ولا تسميه ولا تصفه ولا تطلق عليه إلا ما سمى به نفسه ولا تطلق عليه إلا ما سمى به نفسه nemoj ga nazivati, niti opisati, niti davati ime, osim na način na koji je on sebe nazvao, ala ma taqaddama zikruna lahu min wasfihi, shodno onome što je prethodio, prethodilo od spomena njegovih opisa, njegovih, dakle, njegovih opisa i još dakle drugi govora e, imama ehlu sunnata wal džemata a svi oni ukazuju na ovu osnovu a to je da gospodara Vala opisujemo onako kako je on sebe opisao u svojoj knjizi, kako kaže ovdje Ibn Kudame, ili pak na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi vseleme. Kažemo ili na jeziku svoga poslanika sallallahu alaihi vseleme zbog toga što imamo određeni svojstava koje se spominju u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme, a ne spominju u Allahovoj dželle ve ala knjizi. Poput primjer radi svojstva dahika, svojstva Allahova dželle ve ala smijanja koje dolikuje gospodaru dželle ve ala. Ovo svojstvo se spominje kako ćemo vidjeti u sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Svojstvo Allahovi dželle ve ala prstiju i dakle druga svojstva. Istog razloga autor ovdje rahimehullahu taala kaže da potvrđujemo ili opisujemo Allaha dželle Vala onako kako je on sebe opisao u svojoj knjizi i na, ili na jeziku svoga plemenitog poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme ovo su dakle draga braća u cijelini generalna i opća najbitnija pravila kada su u pitanju Allahova dželle Vala imena i njegova i njegova svojstva s obzirom da nam je već dakle jacija za koji minut inša Allahu ta'ala zaustavit se ovdje ostaviti prostor eventualno ako bude imalo kakvi pitanja inša Allahu ta'ala dok ne bude vrijeme jacije bi idni lahi ta'ala jazakumullahu khairan ako, ako dakle eventualno neko od braće spala ima dakle određeno pitanje inša ta'ala neka proslijedi jazakumullahu khairan